Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, եթերում առողջություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր ծրագրում հաղորդման հյուրն է Արցախի Հանրապետության աշխատանքի վերաբնակեցման եւ սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատակազմի սոցիալական վարչության պետ Սամվել Իսրայելյանը։ 2018 թվականին ինչ ծրագրեր է իրականացրել, ինչ օգնություն է ցուցաբերել բազմազավակ ընտանիքներին, Արցախում հաշվառված մոտ 8000 հաշմանդամներ ինչ բուժօգնություն են ստացել եւ բազմաթիվ այլ հարցերի շուրջ է ծավալվում իմ զրույցը Արցախի հանրապետության աշխատանքի վերաբնակեցման եւ սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատակազմի սոցիալական վարչության պետ Սամվել Իսրայելյանի հետ։ Ընդհանուր առմամբ վարչությունը զբաղվում է հաշմանդամների, կարիքավոր ընտանիքների, տարբեր սոցիալական խմբերի հարցերով։ Մասնավորապես շեշտադրումը կատարվում է այն խոցելի խմբերին, որոնք ուշադրության մշտական կարիք ունեն, հոգացության, ուշադրության մշտական կարիք ունեն եւ այս հարցերի լուծման ու ժանդակությանն է միտված վարչության համապատասխան աշխատանքները։ Պետք է ասեմ, որ 18 թվականին իրականացվել են այն բոլոր ծրագրերը, որոնք նախատեսված են համապատասխան օրենքներով եւ կառավարության որոշումներով ի նպաստ նշված խմբերի ինտեգրմանը եւ նրանց սոցիալական հոգսերի թեթևացմանը։ Ինչպես տեղյակ եք, ստորաբաժանումը իրականացնում է հաշմանդամների վերականգնողական միջոցառումները Պարոն Իսրայելյան կխնդրեի հենց այդ հարցին մի փոքր ավելի շատ անդրադառնալ հաշմանդամների համար ինչ է իրենից ներկայացնում այդ ծրագիրը ինչու որովհետև շատ հաշմանդամներ խուսափում են եւ ֆիզիոթերապիայից եւ տարբեր տարբեր այսպես ասած ծրագրերից որ เป զի կարողանան վերացնել իրենց սահմանափակ կարողությունները, ինչ է իրենից ներկայացնում այդ ծրագիրը եւ ինչ է կարել այդ ուղությամբ ու քանի հաշմանդամ է եղել ընդգրկված։ Վերականգնողական ծրագիրը իր մեջ պարունակում է տարբեր տեսակի, տարբեր բնույթի աշխատանքներ, սկսած հանրապետությունում գործող Քերոլայն Կոքսի անվան վերականգնողական կենտրոնում համապատասխան բուժումներ ստանալուց եւ նրանց հատկացվող պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների շրջանակները նույնպես կոչվում են համալիր վերականգնողական օգնության տրամադրման ծրագրեր։ Ու պետք է ասեմ, որ նույն Քերևան Կոքսյանովան վերականգնողական կենտրոնում 18 թվականին մոտ 1000 հաշմանդամ է համապատասխան վերականգնողական օգնություն ստացել, իսկ նախարարության կողմից շուրջ 500 քաղաքացու տրամադրվել են պրոթեզա օրթոպեդիկ պարագաներ եւ այլ տեսակի հարմարանքներ։ Վերականգնողական ծրագրերի գործընթացում կարևոր դեր է կատարում նաև առողջարանային բուժումը եւ հանգիստ։ Այսինքն ուղեգրեր տրամադրելն է դա։ Այո, 2018 թվականին առողջարանային բուժման ուղեգրեր ենք տրամադրել մոտ 407 քաղաքացու, որից 176-ը հաշմանդամներ են եղել։ Ի տարբերություն նախորդ տարիների, այս տարի մենք նաև ձեռք ենք վերել հանգստյան տան օրեգրեր Սևանի տարածքում, որտեղ իրենց հանգիստն են վայելել մոտ 50 քաղաքացի։ Պարոն Իսրայելյան, ինձ այսպեսի հարց է հետաքրքրում։ Ուղեգիրը դրամադրել եք հաշմանդամին, որտեղ բոլոր ծախսերը հոգացել եք դուք։ Իսկ տեղյակ եք, գնում է արդյոք այդ հաշմանդամը, թե իր այդ ուղեգիրը կարող է տալ մեկ ուրիշին։ Լինում են նման դեպքեր, թե վերահսկումը դա ձեր պարտականությունների մեջ չի։ Նշված խնդիրը ինքը որպես այդպեսին գոյություն ուներ մի քանի տարի առաջ, ներկայումս արդեն մոտ 4-5 տարի է, որ բացառվում է այնպիսի դեպքեր, երբ հաշմանդամը իր ձեռք բերած ուղեգիրը տրամադրի կամ կիսի կամ նվիրի որևիցե մեկին հարազատին, բարեկամին, քանի որ կա հստակ կարող մենակ գնալ, եթե եթե որևէ արտոն հնարավորություն ստանում է։ Եթե հաշմանդամը մենակ չի կարողանում գնալ, խոսքը վերաբերում է առաջին խմբի հաշմանդամներին, այսինքն այն հաշմանդամին, ով ինքնուրույն հնարավորություն ունի ինքնասպասարկել, դրա համար նույն ուղեգրերի տրամադրման կառավարության որոշման կարգի համաձայն առաջի խմբի հաշմանդամի հետ միասին օրեգիր է հատկացում նաև նրա օրեկցողին։ Իսկ մնացած դեպքերում երկրորդ, երրորդ խմբի հաշմանդամության կարգ ունեցող հաշմանդամներին օրեկցողի օրեգիր չի տրամադրվում։ Քանի որ նշված առողջարաններում, ասենք նույն Ջերմուկում, Արզնիում, Երևանի Կարմիր խաչում սպասարկումն իրականացում է լրիվությամբ անձնակազմի կողմից եւ որևէ այլ օրեկցողի միջամտություն տվյալ դեպքում անհրաժեշտություն չի առաջանում։ Պարոն Իսրայելյան, նշեցիք, որ մոտ 1000 հաշմանդամ վերականգնողական բուժօգնություն է ստացել Քերովայն Կոքսի անվան վերականգնողական կենտրոնում։ Իսկ ընդհանրապես քանի հաշմանդամ է գրանցված Արցախում։ 2018 թվականի նոյեմբերի 1-ի դուրսությամբ գրանցված է շուրջ 8768 հաշմանդամ, որից 388-ը միջև 18 տարեկան հաշմանդամ երեխաներ են։ Բոլոր այն ծրագրերը, որոնք իրականացվում են համապատասխան օղակների կողմից, ինչպես գիտեք, յուրաքանչյուր տարի մշակվում եւ կառավարության հաստատմանն է ներկայացվում հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության տարեկան ծրագիրը, որտեղ ներ են արվում այն բոլոր միջոցառումներն ու աշխատանքների գրաֆիկը, որոնք այս կամ այն նախարարություն, գերատեսչություն, կազմակերպություն կատարում է հաշմանդամների աշխատանքների ուղղությամբ։ Այդ թվում նաեւ եւ առողջապահության նախարարությունը եւ կրթության նախարարությունը եւ մեր սպորտի համապատասխանատվությունը եւ այլ, այսինքն ինքը համալի ծրագիր է, որտեղ դրված է այս կամ այն պարտավորությունը տվյալ գերատեսչության վրա, որը նա պետք է իրականացնի տվյալ տարում այդ ուղղությամբ։ Եվ նույն ձև այն արդեն մշակվել եւ ազգային ժողովին է ներկայացվել 19 թվականի համար, որտեղ նույնպես ներառված են այն բոլոր ծրագրերն ու աշխատանքները, որոնք անհրաժեշտ են աշխատանքների ինտեգրման հարցում։ Պետք է ասեմ, որ նաև 2018 թվականին ավելացել են ցուցահանդես անապահով խմբերին հատկացվող ֆինանսական օգնության ծրագրի քանակը ինչ է նշանակում ավելացել են այսինքն սոցիալապես ծանր վիճակում հայտնված քաղաքացիների դիմումների համաձայն վարչության կողմից դրամադրվում է ֆինանսական կամ սննդամթերքի տեսքով օգնություններ 18 թվականին նշված ծրագրից օգտվել է մոտ 3890 քաղաքացի Պարոն Իսրայելյան, որ դեպքում կարող է մերժվել դիմումը։ Քաղաքացիները դիմում են տարբեր օղակների, սկսած նախագահի աշխատակազմից, կառավարության աշխատակազմ, ինչպես նաև տեղում աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունը։ Ինքը օգնության տրամադրման կարգը ենթադրում է, որ քաղաքացին իրավունք ունի օգտվել տարեկան միայն 1 անգամ հատկացող օգնությունից, տարեկան միայն 1 անգամ։ Բացառության դեպքում ելնելով նրա սոցիալական վիճակի ծայրաշրջան լինելուց կարող է հատկացվել երկու անգամ օգնություն։ Մնացած դեպքերում բնականաբար դիմումը արդեն մերժում է։ Եվ իհարկե նախարարության կողմից հատկացվող այդ օգնությունը ինքը չի նշանակում միանգամից լուծել նրա հիմք խնդիրները։ Սա պարզապես մեր կողմից ցուցաբերվող այն օժանդակությունն է, օգնությունն է, որը կարող է այդ պահին ինչ որ ձև թեթևացնել նշված քաղաքացու սոցիալական վիճակը։ Այսօր մեր ամենացավոտ հարցերից մեկը այն է, որ քիչ է բազմազավակ ընտանիքները, քիչ է մեր բնակչությունը։ Կան օրինակ պետություններ, որ ապրելու տեղ չունեն։ Պետության աջակցությունը եւ այլը եւ այլը այնուամենայնիվ քիչ է Արցախի բնակչությունը որը պիտի շատանա։ Հիշում եմ հայրենակի Զորի Բալայանի հետ, երբ հանդիպում եմ ունեցել, Բալայանն ասում է միայն մի երազանք ունեմ, ասում եմ ո՞րն է, ասում է Արցախում 1 միլիոն մարդ ապրի։ Այժմ մենք կխոսենք պարոն Իսրայելյան բազմազավակ ընտանիքների մասին, նրանց ցուսաբերած աջակցության ծրագրերի մասին։ Բազմազավակության թանման միջոցառումները Արցախում իրականացվող ծրագրերը բազմատեսակ են եւ բազմաբնույթ Սկսած առաջին իսկ երեխայի ծննդյան առաջին օրվանից մինչև ընդունենք 18 տարեկան լրանալը, եթե ընտանիքում կան 3-4 եւ ավել երեխաներ, կառավարության կողմից հատկացվում են միանվագ եւ ամենամսյա տարբեր չափի ու գումարի ֆինանսական օգնություններ։ Իհարկե ինքը որպես խնդիր, որպես Արցախում բազմազավակության զարգացման միտում խնդիր գոյություն ունի, բայց պետք է ասեմ, որ նույնպես աջակցությունը, որ ցուցաբերվում է, եթե համեմատական կարգով բերենք, քիչ չէ։ Սակայն դրանք միանշանակ վերանայելու խնդիր կա ինչը ներկայումս իրականացում է նախարարության համապատասխան ստորաբաժանման կողմից, այսինքն նախատեսում է վերանայել հատկացվող գումարների չափը, տեսակը, ավանների ներդրման ուրեմն ծրագրերը, որոնք ինչ որ ձև նույնպես կոժանդակ են նշված ընտանիքների խրախուսմանը ֆինանսական հարցում։ Ստորաբաժանման կողմից աշխատանքներ են տարվում ծերերի խնամքի ուղղությամբ, ինչպես գիտեք, խնամքը իրականացվում է եւ տնային պայման պայմաններում եւ մեր համապատասխան Ստեփանակերտի տուն ինտերնատ պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունում, որտեղ ստացիոնար խնամք է իրականացվում, տարեկան շուրջ 80 միայնակ հաշմանդամներ եւ ծերեր նշված կազմակերպությունում ստանում են շուրջօրյա խնամք, իսկ գոյություն ունեցող տնային սպասարկման կենտրոնը կազմակերպում է Արցախի հանրապետության տարածքում մոտ 180 միայնակ քաղաքացիների տնային սպասարկում։ Ինիկատիվ ունեք նաև շրջանները։ Գյուղերը ցավոք ընդգրկված չեն, շրջկենտրոններում նույնպես ունենք համապատասխան աշխատող մասնագետ, որը իրականացնում է շրջկենտրոնում դրա կարիքն ունեցող միայնակ ծերերի տնային սպասարկման խնամքը ինչը նույնպես 18 թվականին լիարժեք կազմակերպել եւ իրականացվել է մեր աշխատողների կողմից եւ նախատեսում է այն նույնպես շարունակել առաջիկա տարիներին։ Շնորհակալություն մանրամասն տեղեկությունների համար, պարոն Իսրայելյան, եւ նախատոնական ինչ տրամադրություն է տիրում աշխատավայրում տանը, ինչպես եք պատրաստվում դիմավորելու ամանորը։ Օգտվելով առիթից ուզում եմ շնորհավորել մեր բոլոր արցախցիներին գալիք տոների կապակցությամբ Աման օրը Եսուս ծննդի թող բոլորի ընտանիքում տիրի միայն խաղաղությունն ու առողջությունը իշխիան։ Դեռ աշխատանքային գրաֆիկի մեջ ենք այս պահին եւ տարեվերջ է ունենք բնականաբար որոշ ծրագրեր չավարտված, այս պահին դծված ենք աշխատանքով։ Դե ինչ մեր ստեղծագործական խումբը սրտան շնորհավորում է ձեր համակարգի բոլոր աշխատողներին, ձեզ, ձեր ընտանիքի բոլոր անդամներին եւ մաղթում խաղաղ ու երջանիկ նոր տարի։ Փոխադարձ Բարեկամներ հիշեցնեմ, որ իմ զրուցակիցն այսօր Արցախի Հանրապետության աշխատանքի վերաբնակեցման եւ սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատակազմի սոցհաճակցության վարչության պետ Սամվել Իսրայելյաններ ավարտեցինք օրվա թողարկումը ոչ նոր հանդիպում